Sura 69. Al-Haqqa Čas neizbježni. Meka 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-Haqqa Čas neizbježni. mal Šta je čas neizbježni? وما أدراك ما الحاقة I otkud ti znaš šta je čas neizbježni? كذبت ثمود وعاد بالقارعة Semud i Ad su smak svijeta poricali, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية pa je Semud uništen glasom strahovitim, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية a Ad uništen vjetrom ledenim, siloviti. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم a'jazu nakhlin خاوية Kome je on vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio pa si u njima ljude povaljane kao šuplja tatulina debla vidio. فهل ترى لهم من باقية I vidiš li da je iko od njih ostao? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة A došli su Faraon i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية I protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je on, ne može biti teže kasnio. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة A kada se jednom u rog puhne, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة da se zemlja i nebo dignu i od jednog udara strobe, فيومئذ وقعت الواقعة toga dana će se smak svijeta dogoditi. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية I nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Tada će ispitivani biti i ni jedna tajna vaša neće sakrivena ostati. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju. إني ظننت أني ملاق حسابيه Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. فهو في عيشة راضية I on će biti u životu zadovoljnom, في جنة عالية u džennetu predivnom, قطوفها دانية čiji će plodovi na dohvat ruke biti. Kulu vašrabu am bima aslaftum fil ajamil halije. Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će, kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije, ولم ادر ما حسابيه i da ni saznao nisam za obračun svoj. Ja lejtaha kanatil qadija. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila. Ma auna anni malija. Bogatstvo moje mi nije od koristi. Alaka anni sultanija. Snage moje nema više. خذوه فغلوه Držite ga i u okove okujte, ثم الجحيم صلوه zatim ga samo u vatri pržite, ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه a onda ga u sinđire sedamdeset lakata duge vežite, انه كان لا يؤمن بالله العظيم jer on u Allaha velikog nije vjerovao, ولا يحض على طعام المسكين i da se nahrani nevoljnik nije nagovarao. فليس له اليوم هاهنا حميم Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ولا طعام الا من غسلين ni drugog jela osim pomija, لا ياكله الا الخاطئون koje će samo nevjernici jesti. فلا اقسم بما تبصرون A ja se kunem onim što vidite وما لا تبصرون i onim što ne vidite. انه لقول رسول كريم Kur'an je doista govor objavljen plemenitom poslaniku, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون A nije govor nikakva pjesnika, kako vi nikako ne vjerujete. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون I nisu riječi nikakva proroka, kako vi malo razmišljate. Tanzilum min rabbil alamin. Objava je on od gospodara svjetova. Walau taqawwala alajna ba'dal aqawil. A da je on, on nama, koje kakve riječi iznosio. La minhu bil jamin. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili. Thumma laqata'na minhu A onda mu žilu kucavicu presjekli. فما منكم من أحد عنه حاجزين I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. وإنه لتذكرة للمتقين Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ A mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nje vjerovati. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ I on će biti uzrok jadu nevjernika. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ الْيَقِينِ A on je, doista, sama istina. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Zato ti hvali ime gospodara tvoga, veličanstvenoga.